tādām nelielākām tēmām, bet eh, nemazāk svarīgām tēmām eh, par līdzdalību un solidaritāti. Jā, divi šie, divas šīs tematikas, kas attiecas uz eh, baznīcas sociālo mācību un to, kā te mēs varam veidot labāku sabiedrību, tā teikt. Un, protams, jā, iespējams izklausas, bet tas taču nekas pilnīgi jauns un unikāls nav tieši tā. Uh, Un tomēr, ja pavērojam visapkārt, tad pamanām to, ka bieži vien arī tik ļoti iztrūkst uh, tieši šie uh, tādi pamatprincipi, ko mēs varētu īstenot, vai par nožēlu daudz viet pat tiek atņemtas šīs tiesības vai privilēģija šī, šos principus arī īstenot uh, savā dzīvē. Par to visu mēs tagad lasīsim un pārdomāsim līdzdalība un solidaritāte. Uh, uz ko mēs visi esam aicināti. Ja tu gribi iesaistīties šajā katehēzē, uz ko es ļoti ceru, tad tu raksti savas īziņas 266 77 272 vai zvani 679 691 31. Nu, mm, jā, ļoti konkrētus jautājumus, ja tu gribi uzdot, protams, var eh, eh, paskaidrojošs jautājums, ja grib uzdot, un, un var, varbūt tās arī padalīties ar kādu no savām pieredzēm, kas ilustrē eh, šo līdzdalību vai solidaritāti tavā dzīvē un kā tā ir īstenojusies, varbūt tās kā um, tev ir liekts īstenot šos, eh, šos aicinājumus uz solidaritāti un, un līdzdalību, vai gluži otrādi, kur tev ir ļoti labi izdevies to izdarīt, vai, ja nesaprot kaut ko un gribi precizēt, protams, protams, droši raksti, zvani, kopā mēģināsim eh, risināt un meklēt atbildi uz šiem eh, jautājumiem. Bet uzsākot šo tēmu par līdzdalību, tad uzreiz gribas teikt, kad eh, kas, kas ir šķiet tik ļoti uh, nu, saprotami, ka visi šie principi, baznīcas sociālās mācības principi, kaut kādā veidā ir savstarpēji saistīti. Līdzdalība pilnīgi noteikti iet uh, kopā ar, solidari, eh, ar um, iepriekšējo tēmu, tas ir subsidiaritāti. Ja? Nu, tas, kad katrs savā noteiktajā uh, vietā, arī atbildības līmenī uh, uzņems šo iniciatīvu eh, risināt problēmas, risināt jautājumus, eh, ne, uzņemas iniciatīvu veidot šo sabiedrību konkrētā savā atbildības līmenī, savā uh, arī, teiksim tā, geogrāfiskajā vietā un neatdot šo visu atbildību kaut kādām augstākām institūcijām vai neatteikties no tās, bet tiešām tādējādi arī uh, iesaistoties aizvien aktīvāk sabiedrībā un gribas pateikt tā noteikt to sabiedrību un to vidi, to kontekstu, kurā tad dzīvojam. Ne? Un, protams, kad ļoti cieši ar šo subsidiaritātes principu iet šī līdzdalība, kad nu, mums ir jābūt aktīviem un jādarbojas, un turklāt tas ir ne tikai kā uh, kā mūsu nu, tāda iespēja, kas mums ir doda, bet mums pat ir, nu, kā tādas, kā prasība iesaisties, nepaliec vienalzīgs un malā, bet iesaisties un darbojies. Ko tas saka šeit šis baznīca sociālās mācības kompendijas? Tad vispirmkārt, kā jau es teicu, no, kad no šīs subsidiaritātes principa izriet arī līdzdalība, aicinājums uz līdzdalību, jeb šis līdzdalības, ja tā var teikt, princips, kas galvenokārt izpaužas kā darbības, ar kurām pilsonis vai nu individuāli vai kopā ar citiem tieši vai ar savu pārstāvu starpniecības sniedz ieguldījumu pilsoniskās kopienas kultūriskajā, ekonomiskajā, sabiedriskajā un politiskajā dzīvē. Tātad līdzdalība kā darbības, kur pilsonis individuāli vai grupā līdzdarbojas, iesaistās un dod savu ieguldījumu eh, visdažādākajos eh, sabiedriskās dzīves eh, jautājumos, vai tie būtu saistīti ar politisko dzīvi, kas, protams, mūs tā mm, ļoti uh, uh, izteikti aktualizējas ap vēlēšanu laikiem, bet um, ne tikai ap vēlēšanām ir jābūt līdzdalīgiem sabiedriskajā dzīvē, un, un lai varētu dot savu ieguldījumu, un kā es saku, uh, arī noteikt to, kāda ta, kādu tad sabiedrības rādzu un kādu uh, kārtību es redzu, tad arī šo līdzdalību man ir jāīsteno un jāiegulda sava enerģija, savs spēks, nu, protams, atbilstoši tam, cik, nu, kādas ir manas iespējas un tomēr um, darīt to. Uh, ne tikai vēlēšanu laikā un tātad politiskajā dzīvē iesaistoties, bet uh, visos citos laikos, vai tas būtu ekonomika, kultūra, sabiedrība kopumā iesaistoties, mm? nepaliekot tātad vienaldzīgam. Līdzdalība ir pienākums, kas visiem jāpilda apzināti un atbildīgi, ņemot vērā kopējo, kopīgo labumu. Tā nu. Nevis vienkārši, kad ir, nav. Gribi, negribi. Bet šeit, pat baznīca sociālajā mācībā, tiek teicis, tas ir pienākums. Pienākums ir kaut kas, kas nav vienkārši atkarīgs no, kā es jūtos, vai es iesaistīšos vai neiesaistīšos, bet kad, ja mēs esam šeit kopā, nu tad mēs arī uzņemamies atbildību un pienākumu pildam, uh, Ehm, un cik vien labi un apzināti, apzinīgi to arī varam darīt, turklāt vadoties no kopējā labuma principa. Ehm, droši vien, kad ehm, no nu, ģimene arī, ja viena, viena no vecākiem, viens no vecākiem um, pēkšņi vienkārši pēc, ne, man nevajag, e, es vienkārši uzmetu lūpu un, un neko nedarīšu nekādā veidā iniciatīvu neizrādīšu un tāds pasīvs būšu, tad eh, tas, protams, uzreiz nozīmē, ka ģimene iet uz izuršanas eh, pusi, eh, nekā laba tur nebūs. Un laba nebūs ar nākotnē, jo bērni to redzot arī tiek deformēti. Vai ne? Nu, tāpat tās kopumā, es, protams, ļoti, ļoti vienkāršot, bet tā gribas teikt arī kopumā sabiedrībā kā tādā mm, nu, ja patīk ģimene, kur, kur ja mēs kāds atsakamies no saviem pienākumiem, tad cieš, eh, ciet tu pats, gan ar vispārējā eh, ģimene, jeb kopiena, sabiedrība. Un līdz ar to eh, šis uzstādījums un aicinājums, kad pildīt savu pienākumu, darīt visu, lai dot šo ieguldījumu vis, vis, visās sabiedrības niansēs ir, ir jāņem pie sirds un, un ar jāīsteno. Turklāt kā norādījums, kā tad to vislabāk īstenot, ir ļoti vienkārši pateikts, ņemot vērā kopīgo labumu. Nevis, un atkal, par to jau vairāk kārt runājām, un, manuprāt, atkārtojas atkal un atkal, nevis vienkārši manas intereses un manas vajadzības, par ko arī, protams, vajag parūpēties, bet, jā, vajag saprast, eh, kur ir robežas un, un eh, kādā veidā eh, šīs manas intereses ar kopīgo labumu mēs varam uh, sa balansēt, salikt kopā tā, lai tiešām uh, būtu labi. To nedrīkst ierobežot, atvēlot tikai kādu atsevišķu sabiedriskās dzīves jomu, jo tai ir liela nozīme izaugsmē, cilvēku izaugsmē, uh, Ehm, nu, tas būtu arī atkarīgs uz, uz tādām jomām kā darbs, ekonomika, ehm, viss šīs informācijas un kultūras jomas, ar kurām, kuras, kuras sastāda daļu no mūsu ehm, kopā būšanas, politiskā dzīve un tā tālāk, un visi tā izaugsme, progresa attīstība. Un ir atkarīga visu tautu sadarbība, solidaritātes starptautiskās sabiedrības veidošanā, ja šī līdzdalība tik ļoti daudz un daudz šķau, šķautnaini palīdz veidot šo sabiedrību, kur mēs visi varam daudz labāk, labāk dzīvot. Absolūti nepieciešama kļūst līdzdalības veicināšana, ir tīpaši mazāk nodrošināto sabiedrības slāņu līdzdalības veicināšana vēl viens uzstādījums, ka ne tikai mēs nedrīkstam vai nevar tikt ierobežots tas, kur kādās jomās tā līdzdalība būs, pilnīgi visās jomās ir jāveicina līdzdalība, sabiedrības pilsoņu līdzdalība absolūti visās jomās, bet īpaši arī uzsvērts ir, kad ir jāveicina ar līdzdalība to slāņu vidū, kas ir uh, Eh, mazāk nodrošināti, eh, lai arī viņi aktīvāk iesaistītos, jo par nožēlu tas varbūt tās arī tā eh, notiek, kā tad, ja, ja tev trūkst kaut kas un iztrūks līdzekļi, varbūt izglītība, varbūt vēl kaut kas iztrūcis ir un, un līdz ar to tu, nezinu, kauna dēļ vai tādēļ, ka tev nav iespēja uh, samaksāt par kaut ko, līdz ar to tu tā kā tiec izslēgts, izslēgts no šiem dažādiem līdzdalības veidiem, bet baznīca atcelā mācība saka, ne, ka tieši otrādi. Nu, gluži kā jau iepriekšē runājām par to, kad arī nepieciešama šī rūpes par nabadzīgajiem ir kā viens arī no tādiem spēcīgiem principiem subsidiaritāti eh, pārdomājot, ja, no, eh, pie, dodot priekšroku nabadzīgajiem. Tad šeit arī mēs atkal dzirdam to, ka arī tādā eh, līdzdalības līmenī mums ir jārod veidi, kā iesaistīt mm, arī visus cilvēkus, ne tikai visās jomās, bet arī visus cilvēkus, visus sabiedrības locekļus uh, Eh, cik var iesaistīt te skaitā tieši tos, kas ir mazāk nodrošinātie sabiedrības slāņi, viņu līdzdarība. Turklāt nepieciešams spēcīgs morāls piediens, lai sabiedriskās dzīves vadīšana izrietētu no katra cilvēka līdzdalības par kopīgo labumu. Un eh, šeit man arī patīk šis formulējums, kad nepieciešams spēcīgs morāls spiediens, lai sabiedrības dzīves vadīšana izrietētu no katra cilvēka līdzdalības par kopīgo labumu. Morāls spiediens. Um, jā, mm, tas varbūt tās arī pacīt to jautājumu, kā tad ir cilvēks ir labs vai slikts, eh, un, un, un kas ir tā izējas pozīcija, kur mēs sākam, nu, kad es lasu šādas, šādas atziņas, vai ne, bet, manuprāt, jā, ar šo savā ziņā tā kā tiek pateikts, kad šī ies, līdzdalība ir nepieciešama, bet, lai tā tiktu balstīta kopējā labumā, nevis egoistiski, individualistisko nu, vaidzību, vēlmju, labuma orientēt, bet uh, ņemta vērā kopīgā labuma interese, eh, ir vajadzīgs, kā šeit tiek teikts, spēcīgs morāls spiediens. Tā it kā cilvēks pats eh, no brīva prāta un gribas eh, neuzņemtos rīkoties tā, kad nu, labums būtu visiem, ne tikai man. Uh, Eh, es pieļauju, ka, ja vērojam sabiedrību, tieši to mēs arī bieži vien redzam, kad eh, katrs eh, cīnāmies pats par sevi, kas, nu, dažbrīd ir šķietam pašsaprotami, bet no otras puses, tad, kad jau nepamanam, atkal, jāsaka tā, robežas, un tad mēs varam pārkāpt šo trauslo robežu, kur mēs jau um, kaitējam otram cilvēkam, kas arī nav pieļaujams. Bet jā, e, tad vajadzīgs šis morālais spiediens, lai tiešām kopīgā labum, kopīgais labums būtu tas noteicošais, vadošais princips, pēc kā mēs šo savu līdzdalību e, sabiedrībā, vai tas politikā, ekonomikā, e, kultūrā un tā tālāk būtu tiešām vērsts uz uh, visu cilvēku uh, labumu un ne tikai kādas atsevišķas grupas vai atsevišķa indivīda uh, tādu labumu. Tālūk. Un līdzdalība demokrātijā, protams, uh, tas ir tas uh, aspekts, kas mums viss nu, tā aktuālāk un, un, un, un bieži vien tā nu, spēcīgāk uh, nāk prātā, kad runājam par uh, līdzdalības jautājumiem, vai ne, kad tā ir līdzdalība politiskajā, politiskajā dzīvē un, un, un demokrātijā. Un kas tad šeit tiek teikts, ja? Baznīca sociālā mācība izsakas arī par šiem jautājumiem. Līdzdalība kopā ar citiem un citu labad, kas ir arī demokrātijas iekārtas pilārs un viena no lielākajām demokrātijas pastāvības garantijām tātad līdzdalība, eh, kas, ko mēs tā ideāli eh, uzskatām par eh, visu pamatu pamatu un demokrātijas pamatiem, ir tas, kas garantē, ka demokrātijas strādā. Nu, jā, es domāju, nu pat kā mums beidzās ļoti lielas vēlēšanas Amerikā un šobrīd arī Eiropā ir daudz, daudzi uh, Mm, demokrātiski procesi, kur redzam, uh, kā mūsu līdzdalība var ietekmēt, uh, vai mūsu pasivitāte var ietekmēt arī um, šo mūsu dzīves sfēru. Nu jā, bet uh, galvenais uzstādījums līdzdarboties arī šajo, šajos demokrātiskajos procesos. Demokrātiska pārvalde būtībā nozīmē, ka tauta deleģē savu varu un funkcijas tās tiek īstenotas tautas vārdā un tās labā, tādējādi ir aicin, acīm redzams, ka ikviena demokrātija pastāv līdzdalībā. Nu jā, tad mēs savā ziņā atdodam savu privilēģiju, mm, savu privilēģiju eh, pašnoteikties eh, un vai sabiedrībā noteikties eh, šai Mm, politiskai struktūrai, bet lai tā tiešām darbotos tā, kā mēs to gribam, mums neizbēgami ir jālīdzdarbojas eh, tai novalsojot vēlēšanu laikā, bet neatstājot to tikai uz vēlēšanām. Ikvienā līmenī tiek informēti un uzklausīti un iesaistīti tās funkciju izpildē, demokrātisko funkciju izpildē. Tā saka šeit, kad ikvienā līmenī uh, tiek informēti, uzklausīti un iesaistīti uh, uh, demokrātiskajā uh, procesā. Līdzdalība attie, attiecībās starp pilsoņiem un institūcijām ehm, arī šis aspekts ir jāpārdomā un, un jāpievērš tam vērība, lai tiešām ehm, nu, nebūtu neatstāt pašplūsmā un varbūt tās um, arī ļaunprātīgā izmantošanā tādā gadījumā. Līdzdalībai ir jāīstenojas konkrētos arī sociālos un vēsturiskajos apstākļos, lai pārvarētu kultūras, juridiskos un sociālos šķēršļus, kas bieži vien kavē pilsoņu solidāru līdzdalību sabiedriskajai dzīvei, jāveic informēšana un audzināšana. Informēšana un audzināšana – Eh, nu, mūsdienās, es domāju, redzam to, cik bieži vien tieši tā informē, informācijas daļa ir, ir um, sagrozīta, un kad ir tik ļoti daudz un dažādas informācijas, un dažbrīd man pat gribas teikt absurdas informācijas, bet kur mums visā tajā informācijas plūsmā ir jāspēj arī izšķirt, kas ir eh, autentiska, patiesa informācija un kas tāda nebūtu nav, un, un pilnīgi noteikti tas prasa ne tikai informācija, bet arī uh, audzināšanu, arī izglītīšu, izglītošanu šajā jonā, bet audzināšana man šķiet eh, izskan kā tāds um, ja, formējošs eh, cilvēka būtības, formējošs ne tikai uh, dodot izglītību kā, kā tādu informāciju, bet tiešām tādu vispārīgāku um, um, pamatu šajā gadījumā. Bez pienācīgas ievērības nedrīkst atstāt neko, kas traucē pilsoņa līdzdalībai vai mudina tos vienaldzīgi izturēties pret sabiedriskās un politiskās dzīves jautājumiem. Tātad mēs nevaram būt vienaldzīgi arī tad, kad ieraugam, kad kaut kur tiek likti šķēr, šķēršļi kavēti vai, vai eh, kaut kādā veidā uh, bremzēta eh, tā līdzdalība eh, politiskā un visādā citādā eh, dzīves jomā. Nu jā, arī, arī tajā, ka nu, bieži vien, ka, kā pastāv šī brīža politiskā sistēma, es nobalsoju, ievēlēju simts gudrās galvas, un viņi tad, lai manā vietā visu lemj un visu dara. Un tad, un tad mēs brīnamies, kad noiet kaut kas greizi un ne tā, kā ir plānots vai gribēts. Uh, Bet eh, jā, eh, arī pēc vēlēšanām mums ir jābūt līdzdalīgiem tajos procesos, kas notiek, jāatrod tie visdažādākie veidi, kā mēs varam arī uh, ietekmēt šos procesus un kā mēs varam debatēt, diskutēt par kaut kādām lietām un, un kopīgi, kopējā labuma uh, vadīt arī pieņemt uh, lēmumus vai, vai gribas teikt tā, pat likt pieņemt lēmumus tām personām, kuras ir ievēlētas kā pārstāvji, eh, mūsu tautas pārstāvji. Līdzdalība, līdzdalības ziņā bažas rada ar tās valstis, kurās ir totalitārs režīms vai diktatūra. Un, un to mēs, tas šķiet tā kā nu, skaidrs un pašsaprotams, bet arī vēl viens aspekts, ko es gribu uzsvērt pirms muzikālās pauzes, ir, ka uh, Pārmērīgi lielais birokrātiskais aparāts faktiski liedz pilsoņiem iespēju būt īstiem sabiedriskās un politiskās dzīves veidotājiem. Vai jūs tam piekrītat? Un man katrā ziņā uh, Es liecos piekrist tam, ka eh, tā birokrātija var būt par šķērsli, šķērsli bremzējošu vai tādu pasivitāti radošu orgānu, kas traucē patiesībā pilsoņu līdzdalībai izpausties tādā veselīgā, pilnvērtīgā veidā, tā kā nevēlētiem cilvēkiem tiek adotas tiesības un privilēģijas um, veidot šo sabiedrību un bieži vien, nu jā, viss tā sūdzības un kritikas par birokrātisko aparātu, ne tikai, ka tas ir dārgs, turklāt eh, šeit mēs vairāk uzsveram tieši liekam uz to, eh, kādu iespaidu tas atstāja uz eh, pilsoņu, uz cilvēku, uz katra um, iesaistīšanos politiskajā vai, vai kopumā sabiedriskajā uh, dzīvē. Tam arī jāpievērš vērība. Tālūk, ejam uzā mazā muzikālā pauzītē un tad atgriezīsimies, lai paturpinātu, kā jau es teicu, viens princips vai aicinājums ir līdzdalība, bet otrs ir solidaritāte, un šie divi šķiet ir tik ļoti savstarpēji cieši saistīti, kad uh, gribas arī to um, apskatīt un, un pār, pārdomāt, uh, kā baznīca sociālajā mācībā tiek likti šie pamati, um, um, jā, sabiedrībai, labākai sabiedrībai. Easter. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt rādījumu arī klausītāji, šeit es priesteris Jānis un dienas katehēzē runājam, pārdomājam, lasām baznīcas sociālo mācību un pirms pauz paspējām eh, pārunāt eh, tēmu līdzdalību, uz ko baznīca aicina līdzdalību visdažādākajās uh, dzīves sfērā, sabiedrības jomās, un tagad nedaudz par solidaritāti kā būtisku kopīgās dzīves principu. Kāda īziņa saka, labrīt, klausos un saprotu, ka aizvien vairāk baznīca postulē kreisās un komunisma idejas. Labi zināms, kurp tās novad žēl, jo ticu dievam, bet šī politika ir kristīgo ideju iznīcinoša, atgrūš. Paldies par ziņu. Uh, Bet, ja klausāmies, es nepiekrīstu, ka tas ir gluži komunisms. Ehm, Man komunisms pilnīgi atņēma cilvēkiem brīvību, pašnoteikšanos un dzirdam šeit, ka tieši otrādi tiek arī aicināts uz eh, aktīvu iesaistīšanos un tā vienkārši pasīvi neatdot eh, teikšanu kādam ehm, despota eh, rokās, kurš tad arī noteiks manu dzīvi. Nu, tas tāds ātrais piemērs, bet pats galvenais, kad uh, šīs, šīs sociālās mācības principi izriet no evaņģēlija. Un tad jau, tad jau man atkal gribas tā prasīt, kas tieši tajā etiek atgrūdošs kopīgā labuma princips līdzdalība, vai tagad tu līņ, lasīsim par solidaritāti. Hmm. Man liekas, pasaulē tieši tie ir, tās ir tās lietas, kas iztrūkst uh, un kuras var um, ienes pozitīvas izmaiņas sabiedrībā. Um, nu jā, varbūt tas ne visi tam piekrīt, bet uh, cīņa tikai pašam par sevi uh, nu nav tas, uh, ko Jēzus, ko Jēzus mūs aicināja, um, viņš, viņš nāca mira par mums visiem galu galā, un ar ikvienu arī tikās kā, kādā veidā uh, tas praktiski izpaužas, tad mēs šobrīd lasām, pārdomājam. Jā, es domāju, daudzi varbūt tas pat jūtas izaicināti, jo izrādas, ka nav tikai es, manu un ap mani, bet ir mēs, tas ir cilvēki man līdzās, un tā skaitā tādi, kas ir eh, mazāk eh, labvēlīgos apstākļos, kā rezultātā man ir eh, tāda uh, nu, pienākums arī padomāt par eh, dieva radību un man līdzās esošo, varbūt tās pat nabadziņu cilvēku, kurš ir trūkumā. Mm. Jā, nu, eh, evaņģēlī mācība ir izaicinoša, bet pilnīgi negribu piekrist, eh, ka tas ir komunisms. Ja redzam, ja klausāmies kārtīgi, rūpīgi, tad saprotam, uh, Nu, nebūtu tā. Nav, ka tas būtu komunists. Arī kopīgā labumam princips dzirdējām. Neparedz to, ka nav privāti īpašums, gluži otrādi, ka tieši to kopējo labumu mēs arī e, saliekam kopā ar šo privāti īpašuma tiesībām, tā respektēšanu un, un redzējām, lasījām, pārdomājām par to, kā arī tas ir būtisks aspekts, caur ko mēs varam veicināt e, vispārēji tādu lab, labvēlīgas vides veidošanos, nevis eh, atstājot eh, eh, visu vienkārši pašplosmu. Nu tā, bet, bet ja es pareizi uztvēru to īziņu, protams, tad es tagad ātri mēģināju nokom, nokomentēt, bet man tāda sajūta, jā, kad vairāk lasot un pārdomājot, ir, kad jā, kristīgā mācība izrādes ir daudz plašāka, visaptverošāka un izaicinošāka. Tas nav tikai par labu sajušanos um, baznīcā dievkalpojuma laikā vai, vai slavēšanas grupiņās, bet tas ir par visaptverošu dzīves pakārtošanu evaņģēlī mācībai, kas mums pasaka, parūpējies ar palīdzās esošo nabadziņu, neesi vienaldzīgs, iesaisties sabiedrībā un veido sabiedrību tādu, kādu tu gribi, uz tām vērtībām un principiem, kādus tu gribi mums kā kristiešiem, tie ir skaidri, evaņģēliski principi. Bet tas ir izaicinošs eh, uzstādījums, jā, to es arī redzu, eh, ka tā tas varētu būt. Bet lasam tālāk, tātad eh, solidaritāte, solidaritātes princips, ehm, jēga un nozīme. Uh, Solidaritāte īpaši uzsver to, ka cilvēks savā būtībā ir sabiedriska būtne, kas, ka visi citi savā, visi cilvēki savā cieņā un tiesībās ir vienlīdzīgi, kā arī cilvēku un tautu kopīgo ceļu uz aizvien dziļāku vienotību. Apzināsimies ciešo savstarpējo atkarības saikni starp individiem un tautām. Tālūk, solidaritāte – ir tas, kas mums vēlreiz atgādina vispirmām kārtām, kam vismaz vajadzētu atgādināt par to, ka mums ir uh, viena vienota eh, cieņa uh, un vienlīdzība, uz ko mēs esam aicināti, un arī uh, kādu attieksmi tad mēs esam aicināti paust caur šo solidaritāti, apzinoties, kad esam uh, visi esam Dieva radība un visi esam likt šeit kopā uz zemes un, un jāmeklē ir tas veids, kā tad mēs kopā varam dzīvot. Un solidaritāte ir tas, ko baznīca piedāvā kā tādu principu, uz ko orientēties, domājot par uh, uh, kopā būšanu. Un uh, tādu jēgpilnu, uh, veselīgu, labu kopā būšanu. Bet jā, solidaritāte vispirmām kārtām uh, uzsver to, ka mēs esam sociālas būtnes un kad uh, cilvēkiem sava cieņa un tiesības ir uh, vienlīdzīgas un, un ka to vajag respektēt un, un mūsdienu uh, plašsaziņas un visādu tehnoloģiju un, un, un informācijas un komercijas uh, um, apjomos un globalizācijas kontekstā un tā tālāk, mēs aizvien vairāk un vairāk, es domāju, arī apzināmies to, cik savstarpēji vienot esam. Nu, un, un kad, jā, tā vietā, lai vienkārši uzbūvētu sienas un aizslēgtu durvis un ieviestu uh, lielākus nodokļus un izslēgtu kādu un kādu uh, pazemotu un, un tā tālāk, ka tas, nu, nē, ne, nebūs labi. Līdz šim tas ir bijis pašiznīcināšanās ceļš, varbūt tās jāpamēģina solidaritāte. Um, tas gan atkal jāsaprot, ko, ko tieši ehm, mēs saprotam ar šo solidaritāti un kā to veidot, un bieži vien baznīcas vai kristīgajā kontekstā uh, varētu rasties priekšstats, ka tas nozīmē nav robežu, nav nekādu noteikumu. Nē, tā tas gluži nav, mani. Ir robežas, ir noteikumi, eh, un par to mēs lasījām arī iepriekšējās eh, katehēzēs, eh, kad arī tādām lietām ir jābūt, lai tā kopīgā būšana un dzīve būtu saprotama un iespējama, pat tā gribētos teikt, bet solidaritāte ir kā tāds uh, princips, vadošs vadoša, vadoša princips, domājot par šo mūsu sabiedrības veidošanu. Tomēr līdz ar savstarpējo atkarī, atkarību un tās pastāvīgo izplatību visā pasaulē vērojama izteikta nevienlīdzība starp attīstītajām un jaunatīstības valstīm. Šo nevienlīdzību vairo dažādas eksploatācijas, apspiešanas, korupcijas formas – Um, nu jā, ehm, atkal <laughs> es tā lasu un domāju pie sevis, izklausās tik ļoti saprotami. Uh, pirms daudziem gadiem par to jau runāja. Un es domāju, katrā laikmetā visdrīzākais kaut ko līdzīgu varēja pateikt, kad bija šie nevienlīdzība uh, un, un dažādākās formās uh, tā arī izpaudās. Mūsdienās, es domāju, arī uh, Eh, šobrīd mēs varam runāt, eh, kad Latvijā mēs spriežam par krīzi, par to, ka ekonomika nepietiekoši strauji attīstās un, un tie cēloņi, kāpēc tā tas ir, tad varbūt tās arī šeit mēs eh, varam aizdomāties par to, nu jā, kad ir kaut kādas nevienlīdzības formas, kuras Eiropā, piemēram, mēs austrumi rietumi uh, mums ļoti plaši pazīstams nošķīrums, kuru mēs iespējams pat paši šad tad lietojam, kur arī redzam ekonomikā um, šo nošķīrumu, kad, jā, jā, nu jā, korupcijas un visādas tādas lietas. Tā kā uh, baznīca šeit uzsver to, kas, uh, kas šķiet ir acīm redzams, ar ko, diemžēl, nākas cīnīties, um, un, un atkal – kādā veidā mēs varam to risināt. Vispirmam kārtam nomainot iespējams mūsu egoistisko um, vērtību, egoismu uz, uz solidaritāti. Un ja tādā veidā paskatāmies uz lietām, varbūt tas ir atrodas gudrība, izpratne, uh, veids, kā mēs varam risināt netaisnības uh, sabiedrībām. Tāpēc pātrinoties cilvēku un tautu sastarpēji atkarībai tikpat intensīviem jābūt centieniem ētiskajā un sociālajā plānā. Tikpat intensīvi, kā attīstās eh, nu, teiksim, tā pasauli, eh, ekonomiski, politiski un tā tālāk, tikpat intensīvi jābūt eh, pretī arī ētiskajai attīstībai. Ehm, nu, jā um, jāiet kopsolī, uh, jāatbild arī uz tiem uh, jaunajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskar, saskaramies um, ētiku, nevaram tā vienkārši izslēgt ārā no um, mūsu dzīves, jo var pazust jebkāds, jebkas vienojošs uh, tādā gadījumā. Uh, jā, uh, Tātad sociāls princips un morāls uh, princips, uh, tikums, uh, tā teikt, ir šī solidaritāte. Jaunajām cilvēku un tautu savstarpējās atkarības attiecībām, kas faktiski solidar solidaritātes veidi jātop par tādām attiecībām, kuras ved uz īstu, ētisku un sociālu solidaritāti. Tā ir morālā prasība, kas piemīt visām cilvēku attiecībām. Tad šim, šim, šai solidaritātei jābūt tādai, kas ved uz īstu ētisku un sociālu solidaritāti. Um, un ka tā ir tāda patiesi kristīga arī prasība attiecībā uz mums. Neviens cits to nevarēs īstenot un eh, realizēt, ja mēs kā kristieši no tās beigsim, eh, aizbilstunoties, nu, kā, kā tas ir komunisms, piemēram, mēs. Uh, vai ka tas ir vēl kaut kas, kas man nav paprātam, ne? bet ļaujam, lai tad evaņģēlī patiesība mūs atklāja, kādā veidā, kā mēs varam īstenot. Un ja mums varbūt tās šķiet, kad kaut kas nav labi, ka tas mani izraisa nemieru, ir vērts varbūt tās pajautāt, bet kāpēc? Hmm? Kāda būs atbilde? Tālūk, um, Solidaritāte vispirms jāuztver kā sociāls princips, kas prasa sakārtot iestādes, lai uzveiktu grēka struktūras. Tās pārveidot par solidaritātes struktūrām, izstrādājot vai grozot likumus, tirgus, regulējumus un tiesisko sistēmu. Tātad solidaritāte ir jābūt ļoti konkrētai, un konkrētai tādā nozīmē, kad tiek arī uh, likumdošana uh, Eh, regulējuma sistēmas eh, veidotas tādas, kas ir atsaucīgas uz šo solidaritātes, eh, nu, teiksim tā principu, šo solidaritāti ar līdz cilvēkiem. Un tādajādi sagraujot arī tās grēcīgās struktūras, korumpētās struktūras, kas mūsu sabiedrībā ir, lūk, solidaritātes prasība. Bet solidaritāte ir arī īsts morālais skaistīkums. Tā nav uh, neskaidra līdzjūtība vai vispusīgs žēlums, ka, tiek da, ka tik daudzi tuvi vai tāli cilvēki piedzīvo nelaimi. Mm? Tad solidaritāte nav tikai par to, nu, kad es kopā pažēlošos par uh, cik sāpīgi un grūti ir dzīve vai, vai uh, izrādīšu līdzjūtību, nu, lai jau, lai jau tam nabadziņam taču ar vai ne. Nē, nē, nē, tā atgriezt to, kas cilvēkam pienākas, cilvēku cienīga dzīve, ir taisnība, nevis uh, žēlsirdība. Par to mēs arī lasījām. Mani. Un šeit, ja cilvēks, kāds mums līdzās esošais cieš nabadzību postu uh, un, un nelaimi, uh, tad atgriezt viņam cilvēku cienīgu dzīves apstākļus, cilvēku cienīgu um, iespēju dzīvot, Un tas, tā, tas, tā nav žālsirdība, tā ir taisnības atjaunošana, atgriešana cilvēkam, un tas ir, gribu pat teikt, tā Dieva prasība mums līdz cilvēkiem, un vēl jau vairāk kristiešiem. Tātad solidaritāte nav viss tāds, tāds kaut kas neskaidrs un, un, un tāda sajūta par lietām, bet prasība skaidra rīcība eh, mūsu un morālis eh, tikums, tā tiek teikts. Solidaritāte ir cieša un neatlaidīga apņēmība strādāt kopīgā labuma dēļ. Tālūk, solidaritāte ir strādāt kopīgā labuma dēļ. Uzreiz arī man gribas teikt tā, protams, eh, iespējams kāds sadzird kopīgais labums, tātad komunisms atkal gribu atkārtoties, ka nē, man tas nav komunisms, man ir tiesības parūpēties par sevi, tiesības dzīvot labi, tiesības baudīt to labumu, kas mums ir dots, bet tādas tiesības arī visiem citiem mums līdzās esošiem cilvēkiem šeit uz zemes un, un nebūs labi un nekas nemainīsies, ja vienīgais, par ko es domāšu, ir es, un vispārējie būs tikai līdzekļi mana es, uh, apbagātināšanai. Uh, nu jā, tā varbūt tās varam uz to paskatīties. Bet solidaritāte, un es domāju, tas ir tas, kas arī mums šeit Latvijā uh, šķiet pietrūks, ja tā vērojam tās diskusijas, ko, ko mēdījos varam uh, redzēt, televīzijā varam redzēt. Tad bieži vien redzam tas, to, ka mums pietrūkst tāda solidaritāte, mums pietrūkst kopīga, kopīga darbošanās, uh, lielāka labuma uh, vadītiem. Un labuma, ka, kas ir visiem uh, pieejams. Kopīgā labuma uh, dēļ, man ir, ka tas pietrūkst. Ka ir grupējumi, ka ir vēl kaut kādas uh, lietas un, un tā tālāk, bet uh, Eh, visi darbojamies savu interesu vadīt. Darbojamies, teiksim tā, darbojamies savu interesu vadīt, un, un, un tas nav nekas slikts, bet neaizmirstam, ka mums līdzās ir arī citi cilvēki, un ja, un ja mēs izveidojam tādu netaisnību eh, sabiedrībā, tad nebrīnamies, ka, kad ir, ir naids, neiecietība, un kāds mēģina uh, viens otru vienmēr apzakt, un uh, un, un tā tālāk. Un, ne, bet ja mēs parūpēsimies un nodrošināsim cilvēku cienīgus apstākļus, tad varbūt tās arī tiks risinātas eh, kādas no sociālajām problēmām, ar kurām saskaramies. Bet, nu, jā, atkal tas tāds ideālisms varbūt tās izskan, bet, manuprāt, ļoti praktisks arī ideālisms, ko uz ko mēs esam aicināti, bet nenaivu, nenaivu, nenaivu ideālismu, es tā arī e, gribētu teikt, ka nenaivu ideālismu. Tātad solidaritāte paceļ, paceļas fundamentālā sociālā tikuma pakāpē, tāpēc, ka tā pieder pie taisnīguma jomas, tā ir tikums, kas pašos pamatos orientēts uz kopīgo labumu. Dedzīgi rūpējoties par savu tuvākā labumu ir gatavs uh, evaņģēlīja vārdam, vārdiem runājot sevi pazaudēt sava tuvākā dēļ un viņam kalpot. Nevis viņu apspiež sava izdevīguma dēļ, tā saka evaņģēlijas, Mateja, Marka, Lūka evaņģēlijā. Tā, tā tas tiek teikts. Bet atkal, eh, man gribas uzsvērt, protams, eh, ka tas nav tāds, nu, tāds altruisms, tagad iztukšoju sevi pilnīgi, adoru sevi, sadedzinu sevi pilnīgi, lai, o, nē, te ir veselīgi jāskatās uz, <laughs> uz šīm lietām, tāpat tās kā man blakus esošam cilvēkam ir tiesības uz cilvēku cienīgu dzīvi, arī man tādas pašas tiesības ir, un es izmantoju savu savus talantus, savu izglītību, savu pieredzi, nu viss, kas man ir dotas, dots, lai arī dzīvotu labi, bet ja man Dievs ir devis tādu labu dzīvi, uh, tad padomājam par tiem, kas ir līdzās. Kaut druscītiņ, ja, lai arī viņiem būtu vajadzīgais eh, cilvēku cienīgai dzīvē. Nu tā varbūt tās to, uz to varētu um, paskatīties. Um, vēl dažas atziņas, vēl dažas atziņas, ar kurām noslēgš šī rīta uh, katehēzi. Solidaritāte izgaismo faktu, ka pastāv cieša saiksnes starp solidaritātu un kopīgo labumu solidaritāti un vienlīdzību starp cilvēkiem un tautām, solidaritāti un mieru pasaulē. Ka šis princips tā kā atklāja šo saistību starp uh, kopīgo labumu, solidaritāti kopīgo labumu, vienlīdzību, um, mieru pasaulē, um, mierīgu līdzās pastāvēšanu. Solidaritāti to var nodrošināt. Uh, ne, ne, nevis tikai kaut kādi uh, internacionāli starptautiski, starptautiskas vienošanas, kas arī, protams, ir vajadzīgas, bet, bet ja mūsos nav šāda, šāda vērtība kā solidaritāte, es nu, to nosaukt pat par vērtību vai tikumu <laughs> solidaritāti, tad būs grūti panākt e, kaut ko. Jā, tā solidaritāte izsaka prasību atzīt saiknes, kas, vei, kas vieno cilvēkus un sociālās grupas un atzīt telpu, kas cilvēka brīvībai dod kopīgo izaugsmi, kurā līdzdalīgi ir visi. Raudzīties, lai kopīgajam labumam nekā netrūktu un tiekties pēc vienošanās arī tur, kur pārsvarā valda šķelšanās. Tāds ir šīs solidaritātes cēlais uzdevums. Solidaritātes princips prasa, lai mūsdienu cilvēki vairāk apzinātos, ka viņi ir, klausamies uzmanīgi, parādā sabiedrībai, kurā iekļauti. Viņi ir parādā par cilvēku eksistenci, eh, eksistencē piemērotajiem apstākļiem. Tālūk. Uh, nu jā, es domāju, tas tā diezgan bargi skan parādā solidaritāte mūsdienu cilvēkam pasaka un aicina apzināties to, kad uh, mēs esam parādā sabiedrībai, kurā esam iekļauti. Mm? Tas tiešām bargi, bargi, jo bargi izklausas un negribētos, ka mēs tagad krītam tādā nomāktībā un pašaustīšanā eh, dēļ šāda veida nu, stingriem vārdiem, bet vienlaikus varbūt tās nē. Vajag, vajag apzināties arī, vajag arī apzināties šo aspektu, kad uh, nu, eh, protams, šobrīd ir tā kā bagātais un nabagais, man pana, eh, sanācis eh, to tādā veidā nostādīt, bet bagātais arī ir, ir konkrētas sabiedrības, konkrētu vēsturisku sociālu apstākļu rezultātā tur nonācis ne jau tikai merkantīli ar savām spējām, ka, protams, spējas nevaram mazvērtēt, izglītību nevaram mazvērtēt un, un, un, un, un tādu uh, pastāvību, savu mērķu sasniegšanā un visu, visu to, vai ne, bet, bet arī apzināties, ka eh, mēs esam arī daļa no šīs sabiedrības, mm, tāpat tās, kā esam daļa no tiem, kas veido šo sabiedrību, individi, kas veido šo sabiedrību. Jā, nu tas ir ļoti kompleksi, protams, ka tas ir ļoti kompleksi, bet, eh, manuprāt, eh, tas mūs arī var sapurināt un, un ar šādu vārdu parādā sabiedrībai, kurā uh, mēs esam daļa, daļa no sabiedrības, kuras daļa esam. Kāda īziņa, un ar to noslēdzu, pilnīgi piekrīt baznīcas mācībai, kāda muļķība runāt par kaut kādu komunismu, tālūk. Nu jā, es domāju, <laughs> ka šī ir tematika, kas, kas var pacelt daudz emocijas un daudz arī argumentu, un ja ir, droši rakstiet, man arī interesanti būtu, un arī uh, pašam interesanti būtu um, tā kā zināt, uzzināt par šiem dažādajiem viedokļiem, um, no malas tā klausoties un varbūt tās pārdomājot um, daudz no, no tā, vai tiešām kā, kas ir, nu, izaicināt arī šajā gadījumā, nu, gribas teikt, tā baznīcas mācību uh, un aizdomāties arī par to, uh, kā tad ir ar šo mācību. Tā kā droši rakstiet. Uh, bet uh, šodienai viss Tiksimies nākošajā dienas katehēzē, kur uh, turpināsim sarunu par baznīcas sociālo mācību. Un, uh, jā, un š, nākošā tēma būs sabiedriskās dzīves pamatvērtības. Uh, eh, Saiksnis ar principiem un vērtībām, bet tāda kā taisnīgums, viena no pamatvērtībām, patiesība, brīvība. Par to visu baznīca sociālajā mācībā, bet jau nākošajā reizē. Tiksimies